isanganiro kaze muri makuru mu kirundi ahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na Eric Uwimana akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ukorohereza abakorera mu gisata c'ipampa no kubaka amahinguriro ya kijambere ngo biri mu byofasha ko umwimbu w'ipampa usubira ukaduga gutyo ngo heza haboneke n'irishogwa mu makungu zikaba ari zimwe mu ngingo ziri mu gitabo c'imigambi yateguwe ngo hanagurwe ico gisata mu Burundi murano makuru turagaruka ku ngaruka z'ubukene bw'igitoro mu gihugu aho ku masoko ibiciro by'ibifungurwa bya yaraduze nayo ku bubiko bw'igitori gitega abaharangurira bidoga ko amaritiro ibihumbi mirongo ibiri bahora baronswa haheze ukwezi yaragabanutse gushika no ku bihumbi bitanu umukuru w'ishyirahamwe urikome bwishinze kugwanya abagibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta nawe akabona ko leta yari ikwiye gushyiraho umugwi w'abahinga bufasha gukemura icyo kibazo uca n'andi y'amagara y'abantu naheza kutubwira ibijyanye no gukinga indwara ya kanseri y'igitereko hisunzwe iyo ndinganizo nshasha y'intara n'amakomine yabivugiye mu ndweze mu ntara ya Kayanza mu nama yagiranye n'abarongoye imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi hamwe na babura baburamatari b'intara ikibazo cya kode electorale iteza guhinduka nibyo nibyo mugabo ariho repre yaraba twifuza yuko amatora ya 2025 yoba hamaze kujaho loro decoupage administratif shasha igabanya amakomine ikagabanya n'intara ni kode rero ntidushobora kuyishikako iryo bwirizwa ritaraja mu ngiro kugira duce tugira rokode twisunze iyo rodekupaje nshasha ibyo rero nabyo turiko turabikora turiko turabikora kandi turiko tubikora ku neza ya twese ku neza ya twese nikunda hama tugaca tuvuga ngo twa turiko twapiyari e komine ngo tuzahaye 500 miliyo ugaca ufata mishi ha 500 miliyo komine rumonge 500 miliyo komine kayanza sensa miliyo muca mwumva ko ari ikibazo nibaza yuko imana ikatuje imbere tukabishikako bizoba ari igikorwa cy'iteka ku gihugu cacu leta y'u Burundi itegekanya kugwiza umwimbu w'ipampa mu kiringo cy'imyaka icyenda gushika hizohingura ipampa ryinshi harimo n'irizoshorwa mu makungu nk'uko tubisoma mu gitabo cy'imigambi jeje kunagura no guteza imbere igiterwa cy'ipampa leta kugira ishikira iryo hangiro itegekanya kuzokubaka amahinguriro ya kijambere ajyanye n'ibihe hamwe rero no korohereza abakorera mu gisata cy'ipampa jean marie vianney ndakumana aradusomera bimwe mu biri biri muri ico gitabo muri ico gitabo c'imigambi ijejwe kunagura no guteza imbere igiterwa c'ipampa leta y'u Burundi irategekanya gushiraho politike yo kugwiza umwimbu w'ipampa iyo politike ikazorangurwa mu kiringo c'imyaka 9 ifatiye ku bushobozi bwayo nuko muri ico kiringo leta itegekanya guteza imbere igisata c'uburimyi bw'ipampa gushika ku rugero rwo guhingura ipampa gishi kandi rimeze neza rizoshorwa mu makungu ibizotuma Burundi buhiganwa n'ibindi bihugu ku isoko mpuzamakungu kizungu mu ntumbero yo gushikira iryo hangiro nuko leta itegekanya kuzogwiza mwimbu gushika ku matoni ibihumbi bitanu ibizotuma amahinguriro yose mu Burundi yoroherwa mu guhingura ipampa gutyo hakazoboneka n'ipampa rizoshorwa mu karere hamwe no mu bindi bihugu bitandukanye ikindi leta itegekanya mu gushira mu ngiro uwo mugambi no kubaka amahinguriro mashasha ajanye n'ibihe mu vy'ubuhinga hamwe no gusubiriza ivyuma vyashaje mu mahinguriro ahingura ipampa muri kino gihe nkuko tubandanya tubisoma muri ico gitabo leta irategekanya kandi gukarihiriza ubumenyi abakorera mu gisata c'ipampa hamwe no gukuraho inzitizi zimwe zimwe mu korohereza abarimyi leta itegekanya gushiraho urwego ruzoba rujeje gukurikirana ibibanza bizorimwamo ipampa ugo rwego kandi rukazoza ruhafasha abarimyi mu kubarosa ivyankenerwa bakenera mu gihe cirima ry'ipampa gutororokanya gusuzuma no kuzitirira amatongo yose arimwamo ipampa hamwe no kurosa abarimyi impapuro ndangatongo ivyo navyo nyene ngo ni bitegekanywa kurangurwa na leta mu ntumbero y'ukorohereza abakorera muri ico gisata ikindi kizokorwa no gushiraho amategeko agarukana mu minwe ya leta amatongo yigaruriwe n'abantu bamwe bamwe yaba ayarimamwo ipampa canke ayandi arimamwo ibindi bitegwa Urakoze Vianney Ngendakuma na tuve mu gisata c'uburimyi tubandaneza n'amakuru yacu mu gisata c'indero abayobozi b'amashure muri komine Muyinga basabwa guha burindwi abakuru b'imitumba icegeranyo cerekana ibitigira ivy'abahe bishure kugira ngo babakurikirane bongere babasubize mu ishure ivyo bikaba vyafunditswe kuri uwa mbere mu nama Mustaneri Amede Misago yagiraniye n'abajejwe indero muri komine ya Muyinga bari kumwe n'abarongoye intwaro mu mazone no ku mitumba ni mu gihe abanyeshuri barenga gato igihumbi bo mu buyobozi bw'indero bw'iyo komine aribo bahevye ishure mu gice ca mbere c'umwaka n'inkuru tubaza Pierre Claver Habarundi abanyeshuri barenga gato igihumbi nibo bamaze guheba amashuri muri komine muyinga harabwe gusa igice cya mbere c'umwaka w'ishure vyashikirijwe kuri uwa mbere aho musitanteri amede misago yatunganije inama yahuza abayobozi b’amashuri n'abarongoye imitumba ku bwa jean Baptiste basumingera arongoye indero muri iyo komine ngo bituma baheba ni byinshi nko gutwara inda z'indaro ku bakobwa ariko ngo hari n'abaheba ku bugaba bene abo musitanteri amede misago avuga ko bategerezwa guca basubizwa mu ishuri ingorane ngo nuko abayobozi abayobozi n'abakuru b'imitumba badakorana neza twasanze abayobozi b’amashuri ata mwanya baronka ukwiye wo gushobora kuvugana ibiba bihanze indero aho batwara n'abarongoye intwaro kuri iyo mitumba amashuri aba asanzwe ariko n'abarongoye imitumba niko kuko no mu manama bakoresha ugasanga igisata c'indero ntibagihaye umwanya ukwiye kandi twabonye yuko mu ndero vya bintu vyose vy'iterambere tuvuga ariho biza bikomoka aho niho Jean Baptiste Basomengera afatira mu gusaba abayobozi ko kundwi kundwi buha raporo abakuru b'imitumba kugira ngo abo bishoboka baze barasubiza uwo ishure batararinda guta umwanya abayobozi bahe raporo abakuru b'imitumba kandi batanga umwidondoro ukwiye kuvuga kuvuga umwana amazina yiwe abavyeyi biwe se na nyina kuko baba mu gitabo kugira ngo dufashanye tura yuko abo bana bogabanuka bahe bishuri abakuru mitumba bakaba basabwa kuza baraca ku mashure buri wa gatanu kugira ngo bamenye ubuzima bwayo ariko n'abayobozi nyene bagatanga amakuru bifashishije amatelefone mu gihe bitakunze ko umukuru w'umutumba hashika Pierre Claver Barundi Muyinga Radio Isanganiro Isanga. inama isumba ingimba isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'itanu ano makuru mu kirundi arabandanya ibiciro ku bifungurwa bimwe bimwe bya nkenerwa byaraduze ku masoko mu gisagara cya bujumbura aho bagenzi bacu baciye nko mu isoko ya kotebu n'iyangagara abadandaza bavuga ko ibiciro byaduze aho nk'ibiharage bita jone byari ku bihumbi bibiri n'amajana atatu ku kiro ubu bigeze ku mafaranga ibihumbi bitatu imvo y'iduga ry'ibiciro ngo n'ubukene bw'ibitoro n'uburyo bwo kwiyunguruza butoroshe n'inkuru tubaza Jean Marie Mayonga igitoro cyaradukoze ko cyane byaduze ibeyi nk'uko twavyiboneye ibifungurwa byaduze cyane ni nk'umuceri ibiharage amamesa hamwe n'itomate abadandaza b'ibifungurwa bigizwe n'intete nk'umuceri ibiharage bavuga ko umuceri wahora ugurwa ibihumbi bibiri n'amajana atatu ku kiro uno munsi ugeze ku mafaranga ibihumbi bitatu nayo ibiharage bita jone navyo nyene byaraduze akarorero nk'ibiharage by'intoryi bita jone ibihumbi icumi uno munsi bakigura amafaranga ibihumbi cumi na bitanu byaduze cyane rwose igitoki nahora amajana indwi ubu ngeze ku majana umunani n'itanu ku kiro igitoke nahora ndangura nk'ibihumbi icumi ubu kuri cumi na bitanu uyu ni umwe yaje gusuma ati ubuzima uno munsi ntibworoshe mu gihe ibintu byose byaduze ibiciro umuntu agiye gusuma afite nk'ibihumbi icumi itomati zazimbye ibintu byose abanyagihugu cyane yaba abadandaza canke abasumyi bose bagasaba leta gukora ibishoboka kugira ngo igitoro kiboneke abantu bashobore koroherwa mu bijanye no kwiyunguruza no kunguruza ibidandazwa umudandaza mutoya ku isoko ya kotebo icyo nosaba abajeje intwaro iyo babanza bagatworohereza bakatureka imoto n'amabajaji bakaraba ukuntu gusubira kwiyunguruza twasaba leta yuko batugirira ubuntu igitoro kikamanuka ibeye ngo natwe tworoherwe twebwe abadandaza abato bato ikintu cyabonetse neza mu masoko twagendeyemo ni igiciro cy'inyama kitaduze nk'uko abazidandaza babisigura bavuga ko banse gusubira kuduza ibiciro kuko inyama zamye ibiciro byazo biri hejuru burakoze mayonga abadandaza ibitoro mu ntara ya nabo bidoga ko batakironka bataronka uko baba babyifuza nk'uko byahora iyo bagiye kurangura babishikirije mu gihe abarangurira ku bubiko bw'igitoro bwo mu ntara ya gitega bufiswe n'ishyirahamwe ya peteroli bamaze ikiringo kirenga ukwezi babaha maritiro ari hagati y'ibihumbi bitanu na cumi bahora baronka gushika ku bihumbi mirongo ibiri bagasaba ko hoza irindi shyirahamwe ryinjiza igitoro kugira gikwire n'inkuru tubaza turuka vabushi kuva igitoro gitanguye gukena abafise amazu akidandaza mu gisagara ca Gitega akazi kabo ngo kagenda nabi kuko bashobora kumara iminsi irenga itatu badakora bamwe mu baganiriye na radiyo ariko batashimye kuvugira ku byuma byacu bamenyesha ko zimwe mu ngaruka ry'iryo kena ari uko ubu ubaronswa igitoro gike caba ico mu bwoko bwa esanse n'amazutu babaha hagati y'amaritiro ibihumbi bitanu na cumi mu gihe bahora baronswa gushika ku maritiro ibihumbi mirongo ibiri ku bubiko bw'igitoro bwo mu ntara ya gitega bufitswe n'ishyirahamwe interpetrole abo bene amasitasiyo yo mu gisagara cya gitega bakabona ko hakwiye kujaho irindi shyirahamwe ryinjiza igitoro mu burundi kugira haboneke igikwiye ku masitasiyo munani ari mu gisagara ca Gitega abiri asanzwe atarangurira ku bubiko bw'Igitega beneyo barahagaritse kurangura gushika kibonetse kandi n'abakozi baratahishijwe Arthur Kavabushi Gitega Radio Sanganiro Arakoze Arthur abari mu gisata c'ibitoro bake no kudategekanya ikigega c'intega bizoza ngo ni bimwe mu bituma haguma hibonekeza ikena ry'ibitoro mu Burundi Gabriel Rufyiri arongo ishira hamwe gishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Olicom amenyesha ko nubwo intambara ya ikrene nayo iri mu bituma gikena mu bindi bihugu leta icibifata mu minwe bigakemurwa agasaba leta ko hojaho umugwi w'abahinga woyifasha gukemura ico kibazo ikibazo cya mbere ni kijyanye n'amafaranga y'agaciro biraboneka neza yuko amafaranga y'agaciro mu by'ukuri umengo ntayahari ikigira kabiri twibaza ko gishobora kuba kiva ku ikena ry'igitoro ni uko ubona abari mu gisata cy'igitoro ari bake usanga hari kimwe twita monopole icya gatatu ni intambara yo muri ikirere aho Eh, usanga ku isi yose hari ikibazo cy'igitora umugabo ahandi ntibibura baca babiduza cyangwa leta igagira bimwe bita simvansiyo icya kane ni uko leta itashyizeho cya kigaca intega bizoza cyitwa eh, sitoke sitarategike twebwe rero oh, tukibaza kugira ngo hatorwe umuti wihuta cyane ni uko leta yoshiraho umugwi woshobora kuyifasha kwiyumvira cyane cyane ukaba umugwi w'abahinga bimwe twita ini komisiyo miti segitoriyeri kugira ngo uyu mugwi w'abahinga bavuye mu bisata bitandukanye be nabo amashyirahamwe yigenga barimo bagatanga interano ibyo leta yokorera niko kera byagenda n'igihe cya mbarugo twese niko twabona leta zabigenza kugira ngo batange ibyiyumviro ikigira kabiri cyokorwa ni uko leta yoshyiraho ikigega ntigabizoza kuko twibaza ko byoshoboka ikigira gatanu tubona ko cokogwa ni uko yorondera amafaranga y'agaciro ikayatanga kandi ikayakurikirana kuko twarumvise yuko hariho amafaranga atangwa mugabo ntaca azigenda gukora ibyo yagize kubera murabona hari amasoko abiri ubu hari isoko iri twita ryo mu kinywabi usanga hari ah, hafi kabiri ku mafaranga aya leta iba yatanze yo muri brb y'amafaranga y'agaciro ibyo rero n'ibibazo byose tubona yuko leta ikwiye gutorera umuti kugira ngo biveho Gabriel Rufyira aranegura n'ingendo y'ibiturire yibonekeza ku masitasiyo amwamwe gasaba leta kubikurikirana ngo kuko ingaruka nyinshi zigwa ku banyagihugu ahari umusozi muremure ngo barindire y'umukiza musitaneri w'iyo komine nikodemu ndahabonye imana avuga ko bubaye bugira kabiri abo bantu abantu bajya kuri uwo mutumba kandi ngo muri iyo miryango harimo imiryango itatu iva muri komine ya mugwi bakaba baciye batwagwa gufungirwa mu gipolisi cy'iyo komine mu kurindira amatohoza buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu gukinga indwara ya kanseri y'igitereko ni kamwe mu burusha umubyeyi yonsa neza ronka bishikizwa n'umuganga yanosoye kuvura indwara z'abana tehanse ntawurishira ku bwiwe terance ntawuhishyira ashikiriza ko iyo umubyeyi yonkeje neza umwana wiwe bimuzanira uturusho dutandukanye harimwo ugukinga indwara ya kanseri y'igitereko hariho kuya kuntu ababyeyi baba bayaviranye amaraso biratuma ajya maraso uko yonsa ariko agabanuka kubera mu konka umwana hariho bimwe by'inkabuzo bica bituma igitereko gisubira uko cyari kimeze imbere uko asama icya kabiri ku mubyeyi ni uko iyo yonsa neza ntaheza ngo hace muri bimwe bita ubutinyanka cyangwa mu vuba hanyuma muri kazoza birakinga ibyo ndwara twita amakanseri cyane cyane yo ku gitereko mu gihe yonkeje neza abana biwe bose reka ngo biranatuma umubyeyi ugasanga barasamye hari igihe biba byatewe n'uko kumbure hariho igihe ataracishamo ntiyose turabye ubuzi baba bafise nk'aba ku buzi ugasanga amazima igihe kinini umwana batari kumwe ariko bajya bonsa umwanya wose umwana aguma bonka kenshi umwanya w'uko eh, imbuto z'umugore zishobora gusha ntawubaho muganga terance ntawurishira ahantu urariho ababyeyi konsa abana n'imiburiburi uko amasaha atatu aheze batarindiriye ko barinda kurira inyifato musanzwe ni iya no kwitwarika abana babo bakamenya ko mu gihe bari baronsa hariho ibintu bunguka n'ibintu umwana ategereza kuronka kandi yunguka icyo gihe ni uko bakwama hafi y'abana babo bakamenya amasaha yo konsa ntihagire igihe kirenga amasaha atatu badashoboye kuri ako mwana ashonje akeneye konka